D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. D'Fro vun haut, Wat bréngt et engem u Gott ze gleewen? Abee, ech hu mer d'Fro gestallt, well ech an de Bahá'í Schrëfte liesen, et soll ee sech Gott ganz uvertrauen. Firwat dann? Eng Méiglechkeet dëst Thema unzegoen ass déi heiten. Wann ee sech de Mënsch a sengem Alldag ukuckt, mierkt ee séier wéivill Aschränkungen hien am Fong huet. Eng Rei Saachen an eisem Liewen ënnerleien einfachen Noutwendegkeeten, deene mer wierklech net entgoe kënnen, Iessen an Drénken, Schlofen an iergendwann eng Kéier Stierwen. An eisem Liewe komme Momenter, wou mer net esou gutt drop sinn, wou mer krank sinn, entweder wou eise Kierper net méi matspillt oder eise Geescht. Mir hu Problemer am Stot, op der Aarbecht, jee, et kënnt vir, dass mer de Kopp labunz schloen, dass alles eis iwwert de Kapp wiisst. Et ass grad a sou Momenter, an dëse Phasen vun eisem Liewen, wou mer eis d'Fro stellen, Ma gëtt et da keen, dee mer hëllefe kann? Sinn ech da ganz eleng op mech ugewisen? Grad do froe sech vill vun eis, Wann et eng Kraaft gëtt, déi net mënschlech ass, déi net deene selwechte Contrainten ausgesat ass wéi mir, kann si eis dann net hëllefen? Kënne mer kënne mer un eppes gleewen, wat mer net gesinn, wat mer net kënnen upaken? Eng éischt Méiglechkeet ass ze soen, Allez Jean-Marie, rapp dech um Rimm, huel der Zäit, maach eng Paus a gleef nees un dech selwer. An dat ass gutt esou. U sech selwer gleewen ass menger Meenung no den Ufank vun engem neien Ufank, mat Hoffnung, Vertrauen an Zouversiicht. Wat hunn ech da méi u Kraaft, wann ech un den Herrgott gleewen, un eng Stäerkt, eng Ressource, déi fräi ass vun de Contraintë vun eisem Liewen. Eng Stäerkt, déi mir jo am Fong net verstoe kënnen. Gleewen, dass et esou eng Kraaft gëtt, hëlleft mir, mech ze situéieren, do wou ech stinn, wat meng Fäegkeete sinn, wat ech ka man a wat net. Ech mierken, dass et mäin eegene Wëlle gëtt, mat all menge Wënsch fir mech selwer, fir d'Leit ronderëm mech a fir d'Mënschheet. An dass et e Wëlle gëtt, op deen ech keen direkten Afloss hunn, de Wëlle Gottes. A wann ech vum Wëlle Gottes schwätzen, dann denken ech un en Herrgott, deen et gutt mat eis mengt. A wéi weist hien eis seng Guttheet? Vue dass mir hie jo am Fong net verstoe kënnen, abee duerch seng Propheten, oder wéi mir soen, seng Gottesoffenbarer, also näischt anescht wéi Erzéier. Krishna, Zarathustra, Buddha, Abraham, Moses, Christus, Mohammed, de Báb a Bahá'u'lláh. Si vermëttelen eis d'Léift vun eisem Schëpfer fir seng Schëpfung. Dës Erzéier hannerloossen eis hiert Liewen an hir Texter, déi mir helleg Schrëften nennen. Dës Texter passen sech der jeeweileger Zäit un, dat wat mir Mënsche brauchen. An de verbuergene Wierder, engem hellegen Text aus de Bahá'í Schrëften, schreift Bahá'u'lláh mat der Stëmm vum Herrgott a seet eis an engem Saz, firwat hien eis erschaf huet. Verstoppt a mengem éiwege Wiesen wosst ech ëm meng Léift fir dech, dofir hunn ech dech erschaf, hunn dech no mengem Bild geschaf, An hunn dir meng Schéinheet offenbaart. Wann dës Kraaft mech interesséiert, dës onwahrscheinlech Ressource, wéi kommen ech drun? Erëm en Tuyau, dee mer an der Bahá'í Schrëfte fannen, mat der Stëmm vum Herrgott, Sief frou mat mir, sou dass ech ka frou si mat dir. Wanns du mech net gär hues, ka meng Léift dech nimools erreechen. Sief der dees bewosst. Natierlech erfëllen d'Gebieder op dëser Plaz hire Sënn, nämlech e Gespréich mam Herrgott. An dass dat net esou ohne ass, brauch ech iech net ze soen. Mee do denken ech, dass de Wee méi wichteg ass wéi d'Resultat. Einfach d'Sich no der Wouerecht, d'Sich no deem, wat eis vläicht no dësem Liewen erwaart. Nach ni huet de Mënsch sech zefridde gi mat deem, wat e mat senge bloussen Ae gesat oder gesinn huet. Hu mir e geeschtegt A, eng Séil? A wat ass et? All dës Froe sinn zentral fir eise geeschtege Wuesstum an hëllefen eis schlussendlech besser mat dësem Liewen eens ze ginn. Meng Fro un Iech, Hutt Dir haut scho probéiert, mam Herrgott Kontakt opzehuelen? An zum Schluss nach eng Invitatioun fir e Méindeg, 11 November, owes um 7 Auer zu Péiteng an der Maison de la Culture A Rousen op der Maartplaz. D'Bahá'í Gemeng organiséiert d'Feiere vum Gebuertsdag vu Bahá'u'lláh. Kommt einfach bis laanscht, si hunn e flotte Programm mat Musek, Gebieder a Kaffi an Taart fir iech virbereet. Also nächste Méindeg, 11 November, owes um 7 zu Péiteng an der Maison de la Culture A Rousen op der Maartplaz. A wéi ëmmer gouf iech dës Rubrik offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í.